mnogi doći u ime moje govoreći ja sam i vreme se približilo. Nemojte dakle ići za njima, a kada čujete za ratove i nemire, nemojte se uplašiti jer sve to najpre treba da bude, ali nije odmah kraj. I bit će znaci na suncu i mesecu i zvezdama, i na zemlji muka i nevolja narodima užasu od kuke morske i valova. Umiraće ljudi od straha i od očekivanja onoga što nailazi na svet, jer će se sile nebeske pokrenuti i tada će ugledati sina čovečjega gdje dolazi na oblaku sa silom i slavom velikom. Nebo i zemlja će proći, a reči moje neće proći. Ali pazite na sebe, da srca vaša ne otežaju prejedanjem i pijanstvom, i brigama ovoga života, i da dan onaj ne najde na vas iznenada, jer će doći kao zamka na sve koji žive na licu vas cele zemlje. Bdite dakle u svako vreme, moleći se da se udostojite da izbegnete sve što se ima dogoditi i da stanete pred Sina čovečjega. Reče gospodju dejima koji mu dođoše, zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša, i veruje onome koji me je poslao ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i čuvši ga oživeće. Jer kao što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi i dade mu vlasti da sudi, jer je sin čoveči. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas na Božjega Ići oni koji su činili dobro vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem, onako sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim volju svoju, no volju Oca. sestre, dužnosti da kažemo koju reč na spomen upokojenih naših predaka radi kojih smo se i okupili ovde. Na ovu subotu mesopusnu, naša sveta crkva, dakle slavi spomen na sve one upokojene od Hristovog vremena pa do danas. Samim tim nas i upozoravajući i opominjući ali i radujući, dajući nam nadu. I da kako ova je subota tesno povezana i sa sutrašnjim danom i praznovanjem sećanja na strašni sud gospodnji. Da zaista sećanja i na drugi dolazak gospoda našeg i na njegov strašni sud, jer je oploćenjem svojim gospod spustio večnost u ovo vrijeme i ono što će se dogoditi na kraju istorije već je izvesno da se dogodilo i mi se sećamo toga kao nečeg realnog, kao nečeg pipljivog, kao nečeg što je tu sa nama. A zaista je potrebno stalno se sećati i imati na umu i smrt i strašni sud i drugi dolazak gospoda našeg. Pa nas stoga i u ovom evanđelju i opominje sam gospod čije reči čusmo, reči koje je izgovorio pre 2000 godina, ali evo koje se nepromenjene i danas izgovaraju i danas odjekuju kroz zidine svih hramova pravoslavnih. Da pazimo i da bdimo, da nam srca ne otežaju prijedanju i pijanstvu i u brigama ovoga sveta i da ne dođe onaj dan iznenada kao lopov u noći da nas ne zatekne nespremne. I zapravo čitav naš život treba da bude priprema za taj posljednji dan jer zaista u tom jednom trenutku odlučuje se čitava večnost. Odlučuje se hoćemo li biti u zajednici sa gospodom ili večno razdvojeni od njega, tami, samoći. a oni koji su se već rastavili od ovog života i prešli u onaj drugi svet, imaju veliku potrebu u našim molitvama. Zapravo ne našim, već molitvama crkve. Jer je jedino crkvi gospod dao tu vlast da veže i da prašta. I kroz crkvu svoju koja je mistično telo njegovo, dakle, mi prinosimo molitve za oproštaj grehova onih koji više ne mogu za sebe da prinesu pokajanje, jer odvajanjem od tela, duša odlazi i vidi svu istinu ovoga života i svu istinu i onoga života. I više se ukida vera i više prestaje mogućnost za pokajanje. Ali, makoliko da je čovjek i grešio u ovome svetu, nada postoji, jer ne sudi čovek, nego Bog. Bog koji nas je stvorio i koji nam je i namenio večnu radost u neprolaznom carstvu. I to je naša nada i to je naša velika potpora i uzdanica da znači, će upravo onaj koji nas ljubi najviše od sviju, da će nam upravo on i suditi. Ali ljubav njegova povlači i našu odgovornost. njegova ljubav, dakle, povlači našu odgovornost i za svoju večnu sudbinu bit ćemo sami odgovorni. Koliko u ovom životu budemo čvrsto ukotljeni u pristaništu crkve, koliko provodimo život u pokajanju i u uzdanju u njega, koliko ga ispovedamo kao istinitog Boga, koliko se trudimo da očistimo svoje srce i da izbjegavamo greh, imamo snažnu uzdanicu u njegovu milost, da će nam podariti večnu radost. A upravo tim vezivanjem za njega mi i svoje bližnje koji su se upokojili, takođe privodimo bliže njemu. I upravo to i jeste najveća molitva i najveći, najbolji način da pomognemo i sebi i svima oko sebe tako što ćemo postati istinski hrišćani, tako što ćemo, uzevši krst, slediti hrabro za njim do samoga kraja. I upravo nas na tu hrabrost i poziva gospodu u ovom evanđelju, nagovestivši nam da će se strašne stvari desiti i da će ljudi umirati od straha čekajući ono što treba da dođe i da će se mnogi lažni spasitelji pojaviti koji će nam nuditi neko spasenje na prvi pogled primamljivo, i lako prihvatljivo, ali nas Gospod upozorava da bdimo i da pazimo, jer njegov dolazak bit će vidljiv čitavom svetu i oni koji mu istinski služe, oni će prepoznati kada bude zaista došao. A ne možemo i ovu propoved o našim pokojnima razdvojiti od propovedi o vaskrsenju, jer upravo vaskrsenjem Kristovim i pobeđena je smrt, mada je ostavljena još uvek da bude u ljudskom rodu, ali ne više kao strašna aždaja koja guta sve pred sobom, već kao jedan, rekli bismo i radostan trenutak gdje se završavaju muke ovoga svijeta i gdje se prelazi u jedan bolji svijet. Jer ako smo u crkvi, mi ne možemo istupiti iz nje. Samo je pitanje jesmo li zaista u crkvi. Zato dobro da pazimo da naš boravak u crkvi, naša molitva, da naš život nisu farisejstvo, da nisu samo maska, a u većini slučajeva to i jesu, da se gordost, najstrašnija strast koja je i samog anđela survala s neba, da se nije i u nama zacarila i da ne mislimo da stojimo na čvrstom tlu, a da smo usred živog blata i da polako, ali sigurno tonemo u bezdan. Zato ispitujemo sebe i nikad ne mislimo da smo nešto dostigli, ali znajmo da crkva stoji kao tvrđava i stup istine i da oni koji su zaista u crkvi to malo stado, da je za njih smrt samo prelazak u jedan bolji život, život koji neće imati kraja, život koji, na koji smo svi mi pozvani, sav ljudski rod, a pogotovo mi koji smo i zapečaćeni svetim krštenjem, koji smo primili blagodat duha svetoga kroz svetu tajnu miropomazanja i koji smo dobili sve darove potrebne da bismo stekli zajednicu sa Bogom i da bismo stekli život večni. I neka bismo blagodaću gospoda našega, kome evo i današnji svetitelj Sveti Trifun, koji me je verno poslužio do samoga kraja i koji jeste verni svedok toga da je gospod vaskrsao i da je te sile podario ljudima, nama u crkvi, koji je pokazao strašnu silu, silu, tako da je đavo samo na to da je čuo da se sveti Trifun približava odmah, izašao iz Gordijane, čerke cara rimskoga. A tu silu je zapravo i dobio velikim smirenjem, jer on požive tajno, neznano ni od koga, a beše najveći u celome carstvu. I ta sila je još više uvećana njegovim hrabrim stradanjem i njegovom smrću, smrću koja treba da bude primjer svima nama, kako je smrt u stvari pobeda, a ne poraz, kako je smrt u stvari prelazak u večnosti, kako su se sile blagodatne svetoga Trifuna još više umnožile kako on evo i dan danas kroz vekove i vekove pomaže svima koji ga prizivaju u istini. A njegovo sveto telo je tu nedaleko od nas u Kotoru, nažalost u rimokatoličkoj crkvi, nema se pristup do njega, ali sila njegova svakako čuva i grad Kotori, svu našu zemlju i svu vaseljenu, jer sveti Trifun je moćan zastupnik svima koji ga prizivaju u istini. Eto, molitvama njegovim i molitvama svih svetih, da eto prinesemo molitvu i za sve naše upokojene srodnike, i prijatelje i sve one za koje nema ko da se moli, da kroz crkvi u crkvi budemo svi jedno u gospodu našem, gospodu koji je ljubav, koji je život, koji je istina i koji je put i da se ne smućuju srca naša od svega ovoga što se dešava u svetu i što se ima desiti, već da budemo uvereni da ako smo u crkvi, imamo moćnu zaštitu od svega toga i da nas Gospod nikada neće ostaviti. Njemu neka je slava sada i uvek u vekove vekova. Amen.